cerita dengan judul Roh Gentayangan. Cerita ini dikirimkan oleh Yahlan dan Sengap, Dusun Papringan, Desa Dukuh Kidul, Ngasem, Bojonegoro. saka critane Mbah Yasmi, wong wedok tuwek kang urip ning tengah alas ril buntung. bujune Mbah Trotor urip ijen ning tengah alas karo garap persilan neng alas. bujune sing Mbah Trotor wis mati suwe karo anake sakjane ora entuk urip ning tengah alas dhewe. Tapi Mbah Yasmi ora gelem seneng urip dhewe manggon ning gubuk cilik gedek godhong jati payon alang-alang. Deweke nek bengi dikancani marang petugas perhut karo jogo alas ben aman saka blandong-blandong. Umure Mbas Yasmi wis luwih saka 90 taun. Deweke urip ning alas ya wis ana 50 taunan. Kawit deweke ijek nom. Bengi iku sekitar jam 10 wengi, Mbah mulih saka Bonagung bar ndelok anake munari putune dheweke lara panas karo dleming kaya deloki marang ruwe leluhure wong sing wis ora ana mati suwe kendaraan kereta utawa lori karo nggawa senter mlaku ijen tanpa kanca arep mulih ning omahe ana persilan ngalas dheweke ning kono krungu wong nangis nangis akeh kaya pating jerit Wasi ana putih kaya pedhut jejere terus bentuk menungso cacai sulas karo tangan lan awake dibondo nganggo tampar goni Mbahmi ora iso ngomong apa-apa ya ora iso bah kaya-kaya dhewe didudono kedadian sing ri tanpa kedhep mripate nguasi apa sing didelok kedadian ning ngarepe ning antaraning sadar karo ora Songko kulon Mbah Midi Werwi enek lori loro ngangkut jumlahi wong sewelas. Kanti tangan lan awak digondo terus mandek Diesel ngalor lori sing ngarep ngangkut wong-wong kang arep dieksekusi neng kono. Lori sing nomor loro ngangkat wong-wong poro algujo karunggo pedang lan tembak. Salah si sijine algojo wonge cilik tapi kejem banjur bentak-bentak marang wong sing arep dieksekusi ki mau. Wong-wong ki mau banjur digiring ngetan ning panggonan luwangan sing wis digawe sak gurunge. Algojo sing gawa bedil wonge dempal ireng banjur ngomong, "Wis saiki nang padha ndonga kabeh apa sing dadi unek-unek ati nang padha diomongno marang bala-balane." Sadurunge dieksekusi dimulai, wong-wong iku mau dikepung nang ngendi-endi. Enek wong 100 padha pencar karo mbawa pedhang jagani nek mengko mlayu. Aku nguwasi algojo wonge cilik karo kudu nang cepet bacok wae. Ketoke dheweke wis ora sabar. Wong sing arep dieksekusi padha nangis ning ngarepe luwangan sing arep digawe ngubur dheweke. karo nangis padha muni ampun pak ampun pak anak kula kata tasik cili cilik pak mengke nasib petis pun pak ampun pak ampun dipateni setuju kula niki pak sing gawa tembak banjur ngomong, "Wis cukup olehmu nangis. Olehmu nangis kabeh wis kebacut." Wong sing gawa tembak ki mau banjur ngomong, "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya di sini cuma menjalankan tugas." banjur terus ditembak no nganggu tembak sing kurune gede-gede wong-wong ki mau padha glimpungan muncrat getih sampai menjilat mendhuwur terus digawe kroyokan para algojo sing durung mati banjur dibacoki nganggu pedang enek sing sirai pecah enek sing wetenge morat marit ususi tampar kang digawe bondo banjur dipedoti mayete digereti banjur diuruki. Mbah Yasmi diparani wong kang awake catu kabeh, kenek bedil karo bekas bacokan pedhang lungguh ning ngarepe Mbah Yasmi kondo marang Mbah Yasmi. Eh, tatah-tatah ku apa wis padha lali marang aku to piye? Kok ora ono sing padha tilik ning kuburanku? Padahal tinggalanku pondoku yo akeh nih. Senajan aku ora anak yo mbok eling marang aku. Ojo terus noak, Mbah Yasmi terus jawab Iya Pak Dedimo. Pona anem tak kandangani Ben sering gelok kubur Anane aku nyusup Parang anak imunari Sing saiki loro Supaya iling marang aku mi Akhirnya Pak Dedimo ilang Mbah Yasmi lagi sort sadar Terus melaku meneh Mbah Mining gurini dikaget no koyo ditut no wong Barang tekan gubuk Mbah mi Mikrungu kaya enek wong ngantemi suarane krosak-krosak ping papat. Gubuke Mbah Mi kaya enek sing yot. Mbah Mi terus ngomong. Sapa lek kuwi? Kok pencilan temen mengko rubah lho Mbah Mi terus ndelok metu dadak man ana wong rupane ireng. Awak lan sirai gedhi bek dawa Dowo. rambuté dawa mripaté mencereng mekan abang awake mbah migel-gelan ambekane prengkosan ora bisa omong apa-apa sompok enggak iso ngewet sesuke mbah mikondo marang anake munari bengi pangki wedani kendruwo karo dipetuki Pak Dimo Mun anak-anak kuwi marang Pak Dimo angkane Hujan lemin celok-celok marang pati timo. Pati timo celok kiriman tunggo. Awam nang bensai pati timo. Pengisun kubur neng ril buntung kae lo. Wong sulas tiga tiara siji kestapu. Supaya anam nang cepet parimun. Engko tak tutun no panggunan sing tiga ngubur pati timo. Wis yo, kutunggu wakyai sing tunggu neng kono. Semene cerita songko songko aku. Yahlan lan Singap bersama tim Cimat. Au. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sak kanggo jaluk donga wajan Quran najan sak lamun ora dikirimi panjur